to nije opravdanje. Niti im nije opravdanje. Međutim, uvijek je bilo, znači, e, ljudi, takozvane uleme, jel tako, koja je pokušavala da dokaže, jel tako, i da odbrani, da odbrani i da dokaže da su ljudi opravdani u velikom širku i kufru, jel tako, ovim stvarima. To jest neznanjem, greškom, šubhom, tevilom, jel tako? Pa smo mi došli do greške. U, jedan od takvih je poznati e, učenjak iz Iraka koji se suprostavljao, znači, i osporavao davu šehe Mohamed ibn Abulahaba i prigovarao. I između ostalog od njegovih prigovora kaže, prenosi, on pokušava sad govorom u Leni, govorom drugih učenjaka, da ospori ono na na čemu smo mi sad i na čemu je bio šeheh Mohamed ibn Abdullahab u njegovo vrijeme. Kaže, našao je znači da je Ibn al-Makarri al jedan od šafi isključenjaka, rekao u Muhtesaru Rauda, jedno dijelo, znači sažetak ovaj, Rauda, jedno fiksko dijelo, u tom dijelu da je rekao Inna men kana min ahli šehadati la yakfuru bi bid'atin ala itraq. Kaže ko je od pripadnika šehadeta nije nevjernik zbog novatarije, općenito. Nije nevjernik zbog novatarije, općenito. Znači nije uvijek svako ko zapada u novatariju nevje, nevjernik. E sad on uzme ovu e, i nije nevjernik zbog novatarije, e, općenito zatim i zbog onoga na, e, u čemu se pozove na tevi, na pogrešno tumačenje gdje, gdje se može uzeti u obzir da, da sličan njemu pogriješi u, u svatanju i tumačenju, je tako? I to je znači onaj isto tako e, terđih i mišljenje šeha Ebul Abasa ibn Tejmije Rahmehullah. Tako on govori. Pa kaže u odgovor. Ova rečenica koja stoji gore u Muhtasaru Vauda, znači u sažetku tog dijela fikskog kaže, on njome dokazuje da e, on želi ovom rečenicom da kaže da oni koji čine ibadet evlijasima i dobrim ljudima, da je to mali širk. Da je to mali širk. Ili čak da su to poželjne stvari. Kao što tvrdi ovaj ovaj e, zalutali čovjek. A onda u odgovoru znači je greška da se ovim riječima ili na ovaj način pravda e, veliki širk, odnosno ibadet dobrim ljudima i kaborovima i tako dalje, jeste kroz sljede, kroz četiri tačke. Kroz četiri tačke, govorim, posjećam, jeste kroz četiri tačke. Prvo kaže ovde da pripadnik šehadeta nije kafir zbog novotarije općenito. Kaže, sam ovaj autor govori o novotariji, je tako? A novotarija u šerijatskoj terminologiji uglavnom se odnosi na ono što je ispod velikog širka i kufra. Pa ovdje, ovaj e, šafijski učenjak, al Maharri, kad kaže nije kafir onaj koji pripadnik šehadeta zbog novotarije, znači misli se šta? Šta? zbog skretanja i grešaka zabluda ispod velikog širka i, ku, i kufra. Nije nevjernik, je tako? Pa njegov govor je o novotarima. A ovaj čovjek želi da opravda mušrike. Znači tamo gdje su učenjaci govorili o novotarima, da zbog svoje novotarije nisu nevjernici, On želi da upotrebi za one koji čine veliki širk i kufr, upućuju dove nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato su učenjaci, znači, napravili razliku između novotarije, jel tako, i velikog širka i kufra, koji se ogleda u upućivanju dova, traženju pomoći i oslanjanju nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar, zbog koje se ovom rečenicom ne može smatrati da su učenjaci ikad pravdali onoga ko čini veliki širki kufr, jeste, da je u ovoj rečenci kaže onaj koji je pripadnik šehadeta i koji je nosilac šehadeta, a onaj koji upućuje dove nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala i čini ibadet kaburovima, on se ne smatra nosiocem šehadeta niti pripadnikom šehadeta zato što je šta? Kad kažem nosilac šehadeta, smatra se šta? Pripadnik tevhida, a onaj ko čini širk nije, nije od njih. Pa ovaj kaže, pripadnik šehadeta, odnosno muvehid nije nevjednik zbog novotarije u koju zapadne. Je li tako? Ali ovi koji čine ibadet kaburovima, znači oni uopšte nisu šta nosioci šehadeta, odnosno nisu muvehidi. Je li tako? Nisu muvehidi. Kao što je u hadithu Abdul Qajsa gdje kaže naređujem imanu Allaha subhanahu wa ta'ala, naređujem vam imam iman u Allaha subhanahu wa ta'ala, pa kaže, a znate li vi šta je iman u Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa im je rekao šehadetan la ilaha illa Allah, anna Muhammedan Rasulullah, wa iqamu salah, obavljanje namaza, davanje zakata, i da se daje petina od ratnog plijena. Da se daje petina od ratnog plijena. Zato kažemo, znači, ehlu šehade, odnosno pripatnici šehadeta, to su oni koji su na imanu, jel tako, a nisu zapali veliki širk i kofar. A onaj ko čini veliki širk i kofar i badat čini evlijama nekim, kaburovima, dove u pući je nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala od velika i poslanika, on nije pripadnik on nije pripadnik šehadeta. Pa učenjaci kad kažu svaki pripadnik šehadeta, znači odmah se zna da se ne odnosi na ove. Makar oni šehadeti izgovaraju izgovarao, makar oni stalno izgovarali šehadet, ali nisu od pripadnika šehadeta. Zašto? Zato što ga svojim činom direktno negiraju. Direktno ga negiraju. I treća stvar, ovo na kraju što je rekao općenito, kaže ne, nije nevjernik onaj koji je pripadnik šehadeta zbog novatarije općenito ili uopšteno. Šta znači ovo? Uopšteno. Znači da ponekad i može biti zbog neke novotarije ne, ne vidi. Može se i tako razumjeti. Da neka novotarija koja je, znači kufr, je tako da može biti zbog neke novotarije ne vjernik. I četvrto, da onaj ko e, pogriješi zato što se poziva na pogrešno tumačenje i tako dalje, ovdje svakako ko pogriješi u nečemu što je manje od širka i kufra. A ako pogriješi u širku i kufru, je tako, u obožavanju kaburova i tako dalje, onda je on od murteda, je tako? Od murteda. Kao što nisu bili opravdani murtedi u vrijeme Ebu Bekra, radi Allah van zbog pogrešnog nekog svatanja i nekog te vila, je tako? I pravdanja. Raznih opravdanja je bilo. Nisu ni oni to uradili tek. A je tako? Ili zbog greške, ili zbog pogrešnog svatanja, tumačenja, ili to je bila obaveza samo Muhammedu sallallahu alaihi sallam i da dajemo i tako dalje pa nisu ničim od toga bili onaj opravdan. Osim onoga, znači, e, u nekim, znači, situacijama vidjet ćete e, gdje se praktično opravdanje ovim stvarima, neznanjem džehlom, tehvilom i, i ostalim stvarima, može spustiti na onoga protiv koga nije uspostavljen dokaz u ehlu fetri. Znači oni do koji nije došla objava nikako. Je tako? Pa i za njih se ne tvrdi opet da su muslimani ni u kom slučaju, nego šta? Njihova stvar je ostavljena za sudnji dan, pa će na sudnjem danu biti iskušani kao što su već prije govorili. Zato kaže Šeha Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah, pitanje da li je muslim opravdan, musliman Znači, da li je opravdan ako učini širk? Kao što je da zakolje žrtvu nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili da se zavjetuje nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz neznanja. Pa je odgovorio, šeji bin Baz, odgovorio, da li čovjek može biti opravdan? Znači, neznanjem da prinosi žrtve nekome drugom, da čini badet nekome drugom. Pa kaže, stvari se dijele na dvije znači e, stvari vjeri stvari ibadeta dijele se na dvije stvari jedan dio u kojem čovjek može biti opravdan neznanjem i drugi dio u kojem ne može biti opravdan neznanjem pa ako kaže neko od muslimana znači učini veliki širko Allaha subhanahu wa ta'ala i učini ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala on nije opravdan on nije opravdan neznanjem ako živi među muslimanima. Zašto? Zato što je on kriv što je zapravo taj širk. Jer nije pitao, nije učio vjeru, nije istraživao, je tako? I pored toga, ako uradi i badet nekome drugom mimo Allaha subhanahu ta'ala, od mrtvih ljudi, drveća i kamenja, kipova, kapurova i tako dalje, On je to uradio samo zbog toga što inače znači neće sunneta i neće dokaza ili zbog svog gafleta neće da uči i da pi i da pita. Znači ili je upozoren pa neće, ustrajava na svoj novotari, okreće se od dokaza, je tako? Ili neće da pita, neće da uči i istražuje, znači zbog svog gafleta. Prema tome nije opravdan. Nije opravdan. Onaj ko učini širk, tako nije opravdan. Valladine kefur amma undiru mu'aridun, oni koji ne vjeruju od onoga čime se opominju, se okre, okreću. Ovo okretanje može biti, kad ga pozoveš i objasniš mu, on sve kaže, sve je to tako, ali opet ode krivo. Ili, čuo je, je tako, zna da ono što radi, nije on to dokazao, niti raspito, niti se uvjerio da je to tako, je tako? Zna da ima neko ko to osporava, i ko to smatra pogrešnim, ali nikad nije htio da se raspita. I nikad nije htio da, da razabere stvar, je tako? Da se uvjeri šta je istina od svega toga. E to se sve zove okretanje. To se zove kufr i arad. Kufr nezainteresovanosti i okret, okretanja od dokaza. Zato što je Rasul sallallahu alaihi wa sallam kada je tražio dozvolu od, od Allaha subhanahu wa ta'ala da čini istikvar za svoju majku zato što je umrla u džahilijetu, nije mu Allah subhanahu ta'ala dozvolio. Nije mu Allah subhanahu ta'ala dozvolio da čini istikvar za svoju majku. Zato što je umrla na vjeri svoga naroda, oni su bili šta? Idolopoklonici, bili su mošnici. Bili su mošnici. Isto tako, došao je čovjek od Resula sallallahu alaihi wa sallam, i pitao Resula sallallahu alaihi sallam za svog oca, pa mu je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, on je u vatri. Pa kad je se čovjek okrenuo i kad je Resul sallallahu alaihi sallam vidio na izrazu njegovog lica negodovanje, je jel tako? Rekao je Resul sallallahu alaihi sallam, zaista je moj i tvoj otac u vatri. Zaista je i moj i tvoj otac u vatri. Zato što su umrli na širku, Allahu subhanahu wa ta'ala, znači bili su od ljudi, od naroda koji je činio ibadet nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala. Kako će onda, kaže šej bin Baz, kako će onda neko ko živi među muslimanima, je li tako? A ibadet čini bedeviju. Ovaj bedevij spominjao sam ga prije. To je poznati takozvani pod navodnim znacima Evlija, čiji se kabor nalazi u blizini Kajra, je li tako, u Egiptu. I na njegov kabur u jednom periodu godine znači dolaze ljudi kao što dolaze na hač. U tolikom broju možda i veće. I okupljaju se i danima borave oko njegovog kabura, tavate tu kolju kurbane, spavaju pod šatorima, zina aluče i ostale stvari šta sve rade tu da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Kaže onaj koji živi među muslimanima da bude opravdan, a, a ibadet čini bedeviju ili čini ibadet Huseinu, ovdje misli na e, ovaj, Rafidije koji čine ibadet Huseinu na Kerbeli, jel tako? Ili čine e, ibadet Abdul Qadiru, Džajnaniju i tako dalje, ili čine ibadet Rasulu sallallahu alaihi ve sellem, kao što ima ljudi dove u upućuju Rasulu sallallahu alaihi ve sellem i od njega traže šefa, šefaat, jel tako? To smo govorili kada je bila tema o šefaatu. Šefaat se traži od Allaha da Allah učini Rasula sallallahu alaihi sallam šefađu, a nikako od Rasula sallallahu alaihi sallam ili čine ibadet Ali radijallahu anhu ili nekom drugom. Pa ovi i s njima slični nisu nijekom slučaju opravdani. Zato što čine veliki širk, a žive među muslimanima. Kur'an je ispred njih. Isto tako sunet Rasula sallallahu alaihi sallam je prisutan i dostupan. Ali oni neće sunneta nego se okre, okreću. Znači, zbog svoje nezainteresovane. I oni nikako ne mogu biti opravdani zbog tog velikog širka i kufra koji čini. Zato ćemo uvijek za njih reći šta? Da su mošnici, makar oni za sebe stvrdili da su muslimani. I makar njihov broj bio ogroman i veliki. Druga stvar kaže da drugi dio stvari jeste u kojima čovjek može biti opravdan neznanjem situacija, ili tako? Situacija u kojoj može biti opravdane znanjima, to je onaj koji odraste daleko od islama. Daleko od islama, ili tako? Ili iz drugih razloga, kao što su oni koji su od, se smatraju od ehlom fetre, znači nije nad njim uspostavljen nikakav dokaz. Nikako poslanstvo on nije čuo za to. Jel tako? Nije do njega došlo. I njima slično do kojih nije došla nikak, nije došla poslanica, misli se, Kur'an. Pa ovi su opravdani svojim znanjem, a njihova stvar je Allahu subhanahu wa ta'ala. A najispravnije mišljenje da će oni biti iskušani na sudnjem danu. Pa će biti naređeno da uđu u vatru, pa ako se odazovu i pokore se, bit će uvedeni u džennet. A ako odbiju da uđe u vatru, bit će u nju bašen. Zbog čega? Zato što Allah spana tala nikoga neće kazniti dok nad njim nos postavi dokaz. Voma kunamo adi bina hata nebate rasula. Nećemo nikoga, mi ne kažnjavamo dok ne pošaljemo poslanika. I drugi sajni hadithi koji o tome govori. E ovo je bio govor šeha šeha bimbaza rahmehullah znači po ovom pitanju. Pa kaže nekad čovjek nekad, neko može se smatrati šta? Da je opravdan. Ali to je opravdanje vezano za što? Za ahiret. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zna, je tako, da li je nad nekim uspostavljen dokaz ili nije. Pa će na sudnjem danu biti izkušan. Ali što se tiče nas na Dunjavnoku, čovjek čini širk. Šta je on kod nas? Ako smatramo da je preselio, prije činio širk, smatramo, ili možda postoji mogućnost da nad njim dokaz nije uspostavljen, šta je on opet za nas na Dunjalku, što se tiče Dunjalčkih propisa, šta je? Mošrik isto, nema nasljeđivanja, ne klanja mu se dženaza, ne dovi se za njega, ne čini se za njega iz tikva. A ako je bio opravdan u smislu da nije do njega došao dokaz, nije do njega došla nikakva vijest o poslanstvu Muhammada sallallahu alaihi sallam, je tako da bude opravdan, šta će biti opravdan, na ahiretu će biti iskušan. A Allah najbolje, Allah najbolje zna. Dobro. Postavljeno je pitanje stalnoj komisiji za fetve. Stalnoj komisiji za fetve. Kaže pitanje fetva broj 4400 koje je glasa. Ima ljudi koji kažu ima ljudi koji kažu svako ko vjeruje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i okreće se prema kibli u namazu pazite ovo pitanje ima ljudi koji kažu svako ko vjeruje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i okreće se prema kibli u namazu makar seđdu, seđdu činio svom šejhu na kog se ovo odnosi? na sufije makar činio seđdu svom šejhu nije nevjernik i ne zove ga mušrikom. I ne naziva se takav mušrikom. Tak, tako neki ljudi govori. Zatim kaže e, dalje pitanje vezano direktno znači za davo šeh Mohamed ibn Abdullah. Ima kaže ljudi koji kažu da je šeh Mohamed ibn Abdullah koji je govorio o mušnicima da će biti vječno u džahennemskoj vatri ako se ne pokaju da je pogriješio da je pogriješio. I kažu, mušrici od ovog ummeta, Allah će ih samo privjerovno kazati, a onda će izvesti iz džehennem. Samo mušrici od ostalih ummeta će biti vječnom ženem, a od ovog ummeta kao da neće biti. I da niko od ummeta Muhammeda sallallahu neće biti vječno u vatru. Kroz ovo pitanje šta vi vidite? Jedno totalno ne znam neznanje. Jer čovjek čim postavi pitanje od se, a, vidi njegovo totalno neznanje. Jer onaj koji čini širk nije od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam nikako. Istina je da neće niko od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam vječno biti u vatru. Ali oni koji čini širk nisu od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Prema tome bit će vječno u vatru. Ali evo odgovora. Stala komisija za fetve kaže odgovor ovako. Svako ko vjeruje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi sallam i sve ostalo što je došlo u šarijatu. Ako čini seždu, nakon toga nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, od nekog, od nekih evlijaha, jel tako, ili nekih koji su ukopani u kaburima od šehova, koji su bili vođe nekih tarikata, jel tako, smatra se kafirom i murtedom, otpadnikom od Islama, mušrikom u Allaha subhanahu wa ta'ala svako ko čini nekome drugom mimo Allaha i badet, šta? Smatra se murtedom i otpadnikom od Islama, je tako? Makar izgovarao šehadet na toj seždi. Znači ništa mu taj šehadet koji izgovara ne pomaže. Ako čini on seždu nekome drugom mimo Allaha, pa makar na toj seždi govorio šta? La ilaha illallah. Je tako? On je mušrik i murted i otpadnik kod islama. Makar dok čini širk izgovara u šehadet. Jer ništa mu to ne pomaže. Zašto? Zato što on upravo u tom trenutku čini ono što šta negira taj šehadet. Dok ga izgovara, on istovremeno ga ne negira. Jer čini seždu nekom drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, kaže, možda može biti opravdan neznanjem pa se neće na njega spustiti kazna dok se ne upozna, ne uspostavi nad njim dokaz. Ostavi se tri dana, jel tako, ne bili, jel tako, razmislio i ne bili se pokajao. Pa ako ustraje na toj seždi nekome drugom ima Allaha, nakon objašnjenja ubija se kao murted. Zbog riječi Resula sallallahu alaihi wa sallam, ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Bilježi ga imam Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Abbas radi Allaha. Kaže, ovo objašnjenje i iznošenje dokaza jeste da mu se dadne uzr ili da ne bi slučajno bilo da je opravdan neznanjem. Ovo je samo prije spuštanja ka kazni. Ovo iznošenje dokaza, ovo je samo radi toga da se to iznese prije spuštanja kazni la li usemma kafira kafiran ba'dal bejan فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير الله Ovo se namjerno pročito na arapskom, ko bude slušao da ne misli da ja sad ovdje nešto. Kaže, ne iznosi se njemu dokaz, da ne ispostavlja se nad njim dokaz ni zbog čeg drugog, osim zbog toga što se ne spušta kazna prije dokaza. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ Nikog ne kažnjavamo, Allah mi ne kažnjavamo dok ne pošaljimo poslanika. Znači, neće se nad njim izvršiti kazna dok mu se ne iznesu dokazi i ne upozori. I ne ostavi tri dana, ne bi se pokaju. Ali, to ostavljanje, iznošenje dokaza i ostavljanje tri dana, nije radi toga da bi se smatrao nevjernikom. Ili da bi ga mi zvali nevjernikom nakon objašnjenja. Zašto? Zato što je on nevjernik. Čim je uradio što je uradio? Čim je učinio seždu nekome drugom ima Allaha, on je automatski nevjernik. I on je odmah mušrik i odmah, odmah je kafir. Razumijete, braći? On je odmah kafir. Pa dobro, a što mu mi iznosimo dokaz? Radi spuštanja ka? kazne. Jel tako? Radi spuštanja kazne. Nema kažnjavanja pri iznošenju dokaza. Ali on inače sam po sebi čim je učinio širk i kufr on je mušrik i kafir. On je mušrik i kafir. I tako se zove i takvi su propisi prema njemu. Ali, šta? Nema kažnjavanja kažnjavanja. Nema izvršavanja nikakve kazne nad njim dok se ne iznesu dokaz. I Kur'an i sunnet upućuju na to da onaj ko umre na širku da mu Allah neće oprostiti. Ovo je sad odgovor na onaj zadnji dio pitanja gdje kaže da niko od ovog umeta neće ostati vječno u vatru. Ni mušrici od ovog umeta. Pa kaže. I Kur'an i sunnet upućuju na, na to da onaj ko umre na širku da mu Allah neće oprostiti i da će biti vječno u vatre. Inna Allah la yagfiru a yushraka bihi wa yagfiru ma dun zalika liman yasha. Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostiće mimo toga onome kome hoće. U drugom ajetu ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an khalidun. Nisu mušrici ti koji će izgrađivati Allahove mesčide graditi, Allahove mesčide svjedočići protiv sebe da su nevjernici, njihova djela su sva propala i oni će vječno u vatri biti. Vječno u vatri biti. Znači ovdje šta? Direktno se govori o mušicima, je tako šta? Da će biti vječno u vatri. Nema nikakvog spora oko toga. Wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallame teslime kathira stalna komisija za fetve Abdullah ibn Kuhud, Abdullah ibn Gudajan, Abdurazak, Afifi, Abdulaziz, ibn Abdullah ibn Bas. Znači, e, potpisnici ove fetve sad što smo pročitali. Ova fetva je vraća važna. Zato što se mnogo na nas hljage baca i mnogo se na, na, na davu na kojoj smo hljage baca zbog ovog stava. Ovo sad što smo pomenuli što mi kažemo da onaj ko čini širk kufr da je mušrik i da je nevjernik. Dok ostali, šta kažu oni? Čini širk kufr, međutim nije mušrik i nevjernik. Njegovo dijelo je dijelo kufra i dijelo širka, ali on nije mušrik i nije nevjernik. Mi kažemo, subhanallah, jel to mu'mini čini kufr? A to mu'mini čine širk ili mušici čine širk. Razumijete, brać? Znači, to je. Oni kažu, jest, njegovo dijelo je dijelo kufra, ali on nije kafir ili njegovo dijelo je širk. Jeste, to je širk, međutim, on nije muš, mušrik. Je tako? To je sporno i problematično. To je sporno i problematično. Čovjek, znači, može da bude da, da nekad učini novotariju, a da nije novotar. Kako? Ištihadio i promašio ištihadu i zapu neku novotariju. Tuk. Može da učini dijelo fiska, a da ne bude fasik. Je tako? Do pogriješi, je tako? Ali to je sve mimo ispod širka i kufa. To je sve ispod širka i kufa. Ali ako učini širki kufa, nije opravdan znači ni greškom, ni tevilom, ni ičtihadom, ni tako. E to su te stvari. Znači ovo je i onda nam se pribacuje, jel tako, da smo mi neka sekta, da smo novotari, da smo ovo i da smo da se ne pozivamo na ulemu, da ne poštujemo učenjake. Jel tako? Da mi onaj smo on, to sami izmislili a mi kažemo subhanallah evo šta ulema kaže pročitajte sam evo ovaj muhtesar naš lijepi za kojeg su svi čuli nadam se 458. strana kome nije mrsko nek pročita nažalost da vam i to kažem oni koji nas zato obtužuju ovu knjigu neće rukom da dotaknu a, ovako boje se prije se šta na njih a straji uhvatit će šta? Prije će šta na njih. To vam ozbiljno govorim. Znači, mnogi ovu knjigu neće da dotaknu svojom časnom rukom. Ovo časnom moram reći pod navodnim znacima zato što se ne vidi na ovom audio snimku. A pa tako? Neće. A Allah subhanahu wa ta'ala zna da oni neće da raspitaju i da vidi i to šta će ih poslije toga zadesiti. Zato što se okreću od jasnih kuranskih dokaza i okreću glavu od jasnih dokaza u sunnetu i okreću glavu i od jasnog govora u leme i fetvi, to će oni sami vidjeti. A i mi ćemo vidjeti i vidimo svaki dan šta im se događa od musiveta i smiješnih stvari, jel tako i situacija koje zapadaju, samo zbog toga šta? što okreću glavu. Što okreću glavu i što neće da saslušaju, neće da se raspitaju, neće da pročitaju. Ne moraju slušati nas. Nek uzmu sami, nek čitaju. I nek odvagaju i nek vidi. Znači, nemaju one nikakve obaveze prema nama. Ali imaju obavezu prema sebi. Da nauči šta je širk, šta je kufr i ko je mušrik, a ko nije ko nije i da to rašlan. Dobro. Mi ovdje imamo, znači, sad govorimo opet o odnosu između čega? Uspostavljanja dokaza i, znači, kufra. Uspostavljanje dokaza i kufra. To je e, sljedeće pitanje. Na samom početku ovdje ima jednu duže pismo koje je putio šej Mohamed ibn Abdullahab nekim ljudima. To pismo smo mi već prije čitali, je tako? Gdje on objašnjava šta? Da neki ljudi smo pisali i kažu da je tako? Sumnjaju za neke tagute u njihovom vremenu, da li je protiv njih uspostavljen dokaz ili nije. Pa on njima piše, ja vam toliko puta objašnjavao i vi opet mislite i dvomite se jel nad njima uspostavljen dokaz ili nije. Kako nije nad njima uspostavljen dokaz, Allahov dokaz je Kur'an. Je tako? Ljudi su, kaže, taguti i ovaj, čini se i badet tagutima, a vi se pitate jel uspostavljen nad njima dokaz ili nije. Kaže, to su jasne stvari. Nego, vama se pomiješalo da li su oni dokaze shvatili ili nisu. Pa zato što mislite da oni nisu razumili mislite da ste time opravdani. Međutim, ni Haridžije nisu razumeli, je li tako? Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam šta kaže Ejna malakitum uhum fakturuhum Gdje god ih sretnete, ubijajte. A Haridžije nisu razumeli, je li tako? Inače, zašto su zapali u tu novotariju? Rafidije, jesu oni razumeli? I oni nisu razumeli, je li tako? Kaderije, Ekstremne kaderije koji negiraju kader, kaže ovdje, sav se umet složio da su oni nevjernici, ne vjeruju kader. Je li tako? Je li ko rekao, pa nisu ljudi razumili? Svi ovi redom nisu razumili. Je li tako? Ali je dokaz nad, nad njima uspo, uspostavljen. A to što su, oni nisu razumili, to je njihov problem. To je njihov problem. To je suština ovog pisma, zato, znači, ja ga ne bi ponovo redom čitam, Ali kaže, Nakon toga šeha Abdullah ibn Abdurrahman Ebu Batin. Nema opravdanja u neznanju u osnovi vjere. Šta je osnova vjere? U osnovama vjere. Šta je ovdje osnova vjere? Je tako? Šehadet la ilaha illallah, je tako? I ruknovi šehadeta, vjerovanje u Allaha i kufru, taguta, u tim stvarima, znači nema opravdanja neznanjem kao što je poslanstvo i tako sličnim stvarima. Šta poslanstvo? Vjerovanje, je jel Mohamed sallallahu alaihi sallam poslanik je nije? Tu nema opravdanja neznanjem. Je tako? Kogod u to sumnja, šta će sa njim? Nije mu jasno, jel Mohamed sallallahu alaihi sallam poslanik ili nije? <laughs> On je nevjernik, ako mu to nije jasno. Je tako? Nema nikakvog opravdanja u tim stvarima. Eee nakon što je poslan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon što je dostavio Allahove dokaze i objasnio znači prenio poslanicu makar i oni te dokaze ne razumiju ali Allahov dokaz je nad njima uspostavljen nakon što su do njih došli jer je razumijevanje dokaza jedna stvar a uspostavljanje dokaza i dolazak dokaza do nekog je sasvim nešto druga stvar i razumijevanje dokaza znači nije nije razumijevanje dokaza šart da, da se kaže da je nad nekim uspostavljen dokaz. Sama činjenica da do nekog dođe Kur'an i da mu se iscitira i prevede i da on razumio šta to znači, nad njim je dokaz uspostavljen. A o što on ne svata to i ne može to da je tako, to je njegov problem. To znači time nije niko opravdan. Inače, kad bi to bilo opravdanje, onda niko ne bi bio nevjernik, ni mušrik. Jer svi su to uradili na kraju krajeva zbog čega? Zbog lošeg nepravilnog sva, svatanja i nepravilnog svatanja. Kaže šeik Suleman bin Sehman, rahimahullah, dokog dođe poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i dokog dođe Kur'an uspostavljen na nadnjiv dokaz. Zašto? Kaže uzvišeni le on dirakom bihi omen balak. Da vas opomene v njime. Čime? Kur'anom i dokog on dođe. Dokog ko dođe? Kur'an. Da vas v njime Kur'anom znači i dokog god stigne. Dokog god stigne. Pa dok dođe Kur'an, do njega je došao dokaz. Isto tako kaže uzvišeni ili el la yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul da ne bi ljudi imali nikakvog opravdanja pred Allahom nakon poslanika. Pa ljudi nakon poslanika nemaju nikakvog opravdanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa nema nikog opravdanja u tome što ne vjeruju Allahu subhanahu wa ta'ala, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan, Nema nikakvog opravdanja u neznanju na stran <clears throat> ovih stvari. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio nas da su mnogi kafiri neznalice. Je tako? Allah subhanahu wa ta'ala opisuje i naziva mnoge ljude neznalicama, a za njih istovremeno kaže da su nevje, da, ne, da su nevjernici. Allah subhanahu wa ta'ala mnoge ljude u Kur'anu nazvao neznalicama, a istovremeno potvrdio njihov ku, kufr. Šta to znači? Bez obzira što su neznalice, nije im to opravda, obdav, nije im to opravdanje. Nije im to opravdanje. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala opisuje kršćane ili tako da su neznalice, a nema nikakve sumnje ni jedan musliman da su oni nevjernici. Zašto ovdje kaže niko od muslimana ne sumnja da su oni nevjernici? Zato što onaj ko sumnja da su nevjernici nije ni on musliman. <laughs> Nije ni on musliman. Ko sumnja da jesu kršćani nevjernici nisu ni on, ni on musliman. Isto tako tvrdimo da većina židova i kršćana danas da su ne, neznalice i da su puki šta? Sjedvenici. Da su puki mukallidi. Da oni samo slijepo slijede svoje vohne vođe, jel tako? Međutim, mi smatramo nevjernicima i smatramo nevjernikom svakog onoga koji ih ne tekfiri, koji njih ne smatra nevjernicima. Nisu, znači, opravdani tim svojim neznanjem, zato što je ovo šta? Zato što su ovo osnove vjere. I u ovim osnovama vjere nema nikakvog opravdanja. A je li uspostavljen dokaz ili nije, mi kažemo šta? Poslanstvom i Kur'anom dokazi dokazi uspostavi. Dokazi uspostavi. Jer kogod je čuo za Muhammeda sallallahu alaihi sallam, je tako, i čuo za šehadet la ilaha illallah, on zna onu najnužniju suštinu ove vjeri, a to je šta? Da treba vjerovati u Allaha i Allahu samo ibadet činiti, je tako, i kloniti se ši, širka. Svako zna da je Muhammed sallallahu alaihi sallam došao i imao problem sa kurešima oko čega? oko idola i kipova i ibadeta nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To svi znaju. Znači to je, niko ne može biti opravdan neznanjem, da to ne zna. Da to ne zna. Međutim, ostaje pitanje kažnjavanja. To smo se već do, dotakli kroz onu fetvu, stale komisije za fetvu. Je tako? Šta ostaje pitanje kažnjavanja, znači ispuštanje kazne ne ide osim nakon uspostavljanja nakon uspostavljanja dokaza. Nakon uspostavljanja dokaza. Neki tvrde da, je tako, da uspostavljanje dokaza dolazi samo od onaj vladara i tako dalje. Razne šupe ubacuju i potom pitanje. Znači, kad je uspostavljen nad nekim dokaz, kad nije. Je tako? Pa neki kažu samo vladar uspostavlja dokaz. Je li istina ovo? Ko će njegovati? Nije istina, je tako? Kogod zna šarijatski dokaz i objasni ga, je tako? Dokaz je time uspo... uspostavljen. Ali šta je ovo sa vladarima? Što se ovo spominje? To su ljudi pobrkali. Vladari su ti koji kazne izvrša... izvršavaju. Pa ako neko učinio ridet, je tako? Kogod zna šerijetski dokaz, iznese protiv njega šerijetski dokaz, dokaz je nad njim uspo, uspostavljen. Međutim, neće svako nad njim kaznu izvršavati, nego ko? Vladar, islamski vladar, je tako? Islamski vladar. On će kaznu izvršiti. To su neki pobrkali, pa kažu šta? Dokaz je samo kad ga iznese ko? Vladar. Međutim, danas je musibet, jel tako? Šta je musibet danas? Da <laughs> Nema islamskog vladara, kad čekao da oni iznesu dokaze, mi pi po njihovim dokazima svi, <laughs> da Allah sačuva, gdje bi završilo, jel tako? Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva.